Allohning askari biz, Qur'on sunnat yo'limiz, mangu baqi bu sunnat, unda sabit turimiz. Allohning askari biz, Qur'on sunnat yo'limiz, mangu baqi bu sunnat, unda sabit turimiz. Jihad bizning yo'limiz, undan hargiz qaytmaymiz. Rasululloh mangan yo'l, biz bu yo'lga muhtojmiz. Jihad bizning yo'limiz, undan hargiz qaytmaymiz. Rasululloh mangan yo'l biz bu yo'lga muhtojmiz Allohning askeri biz Qur'on sunnat yo'limiz mangu baqiy bu sunnat Unda sabit turimiz Allah'ın eski Kur'an-Sünnet sunnat yo'limiz Mangu baqi bu sunnat Unda sabit turimiz Tag'ut hukmronligi yaqindir halokati sabır qilgin ey mazlum Allah Alloh nusrati Tag'ut hukmronligi yaqindir halokati Sabr qilgin ey mazlum yaqin Alloh nusrati Allah'ın askerimiz Kur'an sünnet yolimiz Mengü baki bu sünnet Onda sabit durimiz Allah'ın askerimiz Doğra biznin yolimiz Tikleynidu hilafet Allah'tır yardımcimiz Resulullah vadisi Cihad davamlaşkusi yadımızda her daim Mezlumlarının nalisi Resulullah vadisi Cihad davamlaşkusi yadımızda her daim məzlumlarının nalisi Allahın əskeri biz Doğra bizim yolimiz Tikleydi o xilafət Allah dur yardımcımız Allahın əskeri biz Doğra bizim yolimiz Tikleydi o xilafət Allah dur yardımcımız Kafir səplər qurduğu Qəzzab aşkar bolduğu Qini himmət ey yigit İzzətlər dəssəldiğu Kafir səplər qurduğu Qəzzab aşkar bolduğu qani himmat ayigit izzatlarda saldog'u allohning askari biz Doğru bizden yolimiz Tikleyni doğ hilafet Allah'tır yardımcimiz Allah'ın askeri biz Doğru bizden yolimiz Tikleyni doğ hilafet Allah'tır yardımcimiz Allah'ın askeri biz Kur'an sünnet yolimiz Mengü baki bu sünnet Onda sabit durimiz Allah'ın askeri biz Kur'an sünnet yolimiz Mengü baki bu sünnet Onda sabit durimiz Mengü baki bu sünnet sunnat unda sabit turimiz mangu baqi bu sunnat unda sabit turimiz mangu baqi bu sunnat unda sabit turimiz